Sa ating pagpapatuloy dito sa aklat ni Isayas, ang ating pagbubulay ngayon ay ating hahanguin sa unang kabanata. Dito po sa talatang apat hanggang sa ikalabing walong talata. Uh, magsimula po tayo na basahin ang ikaapat na talata na ganito po ang sinasabi. Bansang makasalanan, mga taong puno ng kasamaan, mga anak ng masasamang tao, mga anak ng katiwalian, Itinakwil ninyo si Yahweh. Nilait ang banal na Diyos ng Israel at pagkatapos ay tinalikuran ninyo siya. Ngayon bilang Pilipino, tayo po ay namulat sa relihiyosong pananaw na ang Diyos ay mapagmahal, mapagmalasakit at puno ng habag. At yan pong mga pananaw na yan ay may katotohanan sapagat ang Biblia ay nagpapahayag sa atin na ang Diyos ay pag-ibig. Kaya naman sa tuwing uh, pinag-uusapan natin ang mga bagay na tungkol sa Panginoon, uh, pawang kabutihan at pagpapala ang ating nasasambit. Subalit sa ating madalas o siguro palagi na pagbibigay pansin lamang sa mga ganitong katangian ng Diyos, uh, tuloy tila ba na ang pahayag sa talatang ating binasa ay hindi karaniwang salita na mamumutawi sa bibig ng Diyos? Ngunit hindi po natin mapapasubalian gamit ang Biblia na ang Diyos ay hukom na magbibigay kahatulan laban sa mga taong mapaghimagsik sa kanyang banal at dalisay na kalooban. Dahil rito, nararapat nating iwaksi na ang paniniwala na ang Panginoon ay tulad ng isang matanda na nakaupo sa kalangitan na nagmamasid sa kalagayan ng daigdig na kumbaga ay talunang lumuluha sa tuwing nakikita niyang ang mahihirap ay nasasaktan at ang masama ay nagtatagumpay at sumasagana. Ngunit ito ang uri ng paniniwala na naiisip ng marami tungkol sa Diyos. Gawa na rin ng mga kakatuwang telebisyong palabas sa ating bayan. Dahil rito, ang tunay na kalikasan ng Panginoon ay natatalukbungan dahilan sa mga hangal na kaisipan at paniniwala ng mga taong nagmamarunong sa ating lipunan na kesyo ganyan raw at ganito ang Diyos, ngunit pag-aakalang taliwas naman sa banal na kasulatan. O oh, nag-aalab ang aking puso sa awa at pagkadismaya tuwing nababalitaan kong may mga taong nagmamalaki na ang Panginoon ay tulog at hindi nakakaalam sa ating kalagayan, na ang Diyos raw ay usapang relihiyon lamang at hindi mapapakinabangan sa ibang kalagayan ng buhay at ng ating bansa. Ngunit ang ganitong uri ng pananaw ay kamangmangan sa persona na makapangyarihang Diyos ng Biblia o kung mauunawaan lamang ng mga taong ito na tayo ay nabubuhay sa ilalim ng biyaya, hindi nila magagawang laitin ang Diyos kundi luluhod sa pasasalamat dahil sa panahon at oras na ipinapasensya at ibinibigay ng Diyos sa taong makasalanan. Dahil sa biyaya ng Diyos na ibinuhos sa atin sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, tayo po ay tinatawagan ng Espiritu Santo gamit ang Ibanghelyo patungo sa biyaya ng kaligtasan. Inaanyayahan tayo ng Ibanghelyo na magsisi sa ating mga kasalanan. Pakinggan po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo. Uh, dito po sa Aklat ng Roma, sa Kabanatang 2, uh, ah, sa talatang 4 hanggang 6. Ganito po ang tinuran ni Apostol Pablo. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa parusa ng Diyos kung hahatulan mo ang mga gumagawa ng masasamang gawaing ginagawa mo rin naman? Tanong po yan ni Apostol Pablo. O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. <laughs> Grabing katanungan. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa iyong kasalanan? Napakagandang tanong ni Apostol Pablo. Ngunit sa katigasan ng iyong ulo, ito po ang problema. Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon kung kailan ihahayag ang puot at makatwirang paghatol ng Diyos, sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Ang mga katanungan at pananalita pong yan mga kaibigan ay mula po sa bibig ni Apostol Pablo. Kaya't ang itinuturing na katahimikan ng Diyos sa usapin ng ganap na paghuhukom sa kasalukuyang panahong ito ay nangangahulugan po ng pagkakataon para sa tao upang makapagsisi. Sapagkat ayon sa ikatlong kabanata ng ikalawang Pedro, uh, sa kabanatang tatlo, uh, dito sa talatang siyam, wika po ni Apostol Pedro, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Ano yung pangakong iyon na ang Panginoong Hesus ay darating at magiging hukom ng buong sanlibutan? At ano yung dahilan? Patuloy ni Apostol Pedro, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Bakit? Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kaibigan, ang pagtsatsaga ng Diyos ay dapat na umakay sa iyong puso sa pananampalataya sa kanyang anak. Hindi mo ito dapat aksayahin sa kalayawan tulad ng bansang Israel sa panahon ng kanilang kariwasahan. Uh, ginugon nila ang mga sandaling yon upang busugin ang kanilang mga pita ng laman kaysa sa purihin at sambahin at kilalanin si Yahweh. Dahil rito, uh, sila ay tinawag ng Diyos na isang bansang makasalanan, bayang puno ng kasamaan, anak ng mga gumagawa ng kasamaan, mga anak na gumagawa ng kabulukan. Ganyang kalagayan ang naggagawa ng makamundong karangian kung hindi natin babantayan ang ating mga sarili. Ginagawa nitong pasamain ang isang mabuting pagpapala ng dahil sa ugali ng pagpapakalayaw. Uh, balikan na lamang natin yung kalagayan ng Israel sa panahon ng mga hukom. Uh, matatagpuan natin na sila ay pinagpala ng Diyos na nagdulot ng kasaganahang material sa kanilang buhay. Ngunit sa pagtagal ng panahon, ano pong nangyari? Ang kanilang puso po ay nabihag na ng karangyaan na siyang nagudyok sa kanilang buhay na makaligtaan ang Diyos. Kaya nga't nagpapakita ito na ang mabuting kaloob ng Diyos ay pwedeng sumama kung ang ating puso at buhay ay nalalaso ng ating pita. Kung tatanggapin natin ito ng may kapalaluan at walang pagkilala sa Diyos na buhay. Uh, kung ating pag-aaralan ng kasaysayan ng Israel, uh, makikita natin ang kanilang pagmamahal sa kayamanan ay nagbunga ng moral na kabulukan, politikal na katiwalian, at espiritual na pagtataksil. At ito kaibigan ay seryosong nagpapaalala sa atin na kung hindi tayo magiging maingat sa gitna ng ating kasaganahan, tiyak na babagsak rin tayo dahilan sa ating pagmamataas at pita ng laman. Kaya't bantay-bantayan po natin ang ating sarili sa ating mga natatanggap na pagpapalat itinuturing na tagumpay sa buhay. Ngayon, dito po sa ikalima hanggang ikapitong mga talata, ay hinahanap ng bansang Israel ang pinagmula ng kanilang pagbagsak. Ano yung dahilan kung bakit sila bumagsak? Yan po yung maari nilang katanungan dito. At marami sa kanila ang naniniwala na ito raw ay nagmula sa maling pamumuno sa hindi magandang politika. Uh, subalit ang totoo, ang kanilang pambansang suliranin ay nag-ugat sa kanilang espiritual na problema. Pakinggan po natin ang sinasabi dito sa ikalima hanggang ikapitong mga talata. Dito pa rin po tayo sa unang kabanata ng Isayas. Ganito po ang sinasabi. Bakit patuloy kayong naghihimagsik? Nais ba ninyong laging pinaparusahan? Ang isip ninyo'y gulong-gulo, ang damdamin ninyo'y nanlulumo, Kayo'y puno ng karamdaman mula ulo hanggang paa. Katawan ninyo'y tadtad ng pasa, latay at dumudugong sugat. Ang mga ito'y nagnanaknak at wala pang benda at wala man lamang gamot na mailagay. Sinalanta ang inyong bayan, tupok ang inyong mga lungsod, sinamsam na mga dayuhan ang inyong mga lupain, at winasak ang mga ito sa inyong harapan. Grabing paglalarawan po yan ng Diyos sa kalagayan ng kanyang bayan. At ipinapakita sa mga talatang ito ang kalagayang espiritual ng bayang tumalikod sa Diyos. At sa hinaharap ang espiritual na larawan na ito ay mangyayari sa kanilang lipunan. Ngunit hindi lamang ito ang kalagayang uh, nais ipaunawa ng Diyos sa kanyang bayan, kundi ayon rin sa ikawalo at ikasiyam na mga talata, wika po ni Isayas, ang Jerusalem lang ang natira, parang kubong iniwan sa gitna ng ubasan parang isang silungan sa gitna ng taniman ng pipino, parang isang lungsod na kinukubkob ng kalaban. Kung si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay hindi nagtira ng ilan sa ating lahi, wika na Isayas, tayo sana'y natulad sa Sodoma at Gomorrah. Grabe, napakatinding pahayag ni Propeta Isayas. Kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, matagal na rin sanang lusaw at burado sa balat ng lupa ang Israel. Sila ay natulad na rin sana sa Sodoma at Gomorrah na tinupok ng apoy ng Diyos mula sa langit. Ngunit ayon sa talata, ang Diyos ay nag-iwan ng ilang nakaligtas. Ang Diyos ay laging may piling inililigtas. At ang pasyang pagpili ng Diyos ay tibok po ng kanyang mapagbiyayang puso o isang napakagandang doktrina. Ngayon, pagdako po natin dito sa ikalabing isang talata, matutunghayan po natin yung espiritual na suliranin na bumalot sa buhay ng mga Israelita. Ito ang ugat ng kanilang problema, ng kanilang lipunan, ng kanilang politika. Ang sabi ng Diyos, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Grabing pangungusap ni Yahweh. Itinuro ng Diyos sa talatang ito kay Bigan ang tunay na ugat ng suliranin pinatunayan ng Panginoon sa malinaw na pamamaraan na ang sanhi ng kanilang pagbagsak at magaganap na pagkabihag ay mula sa spiritual na pagkakaalipin. Inaakala ng Israel at Huda na ang kanilang paghahandog at pagsasagawa ng mga relihiyosong seremonya ay sapat na batayan ng pagtalima at pagbibigay lugod sa Diyos. Inaakala nilang ang pagsasagawa ng mga ritual na alay ay magbibigay ng kaluguran kay Yahweh. Ngunit hindi nila nalalaman na ang kanilang pagsamba ay kalapastanganan sa harapan ng Diyos sapagkat ang kanilang puso ay malayo sa Panginoon. Sila ay nagpaparangal sa bibig, ngunit ang kanilang kalooban ay lumuluhod at nagtatampisaw sa ibang pagsamba, walang iba kundi ang pagpapakalayo sa pita ng laman at mga Diyos-Diyosan. Ang sabi pa ng Diyos sa ikalabing dalawa at ikalabing tatlong talata, Sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Grabe, damang-dama mo dito yung damdamin ng Diyos. Patuloy pa ni Yahweh, nasusuklam ako sa usok ng insenso, nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon, kung pista ng buwan at araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Grabing pangungusap ng Panginoon. Dito ay makikita natin na maging ang mabuting pagpapahayag ng pananampalataya na sa kalagayan ng Israel, yung, yung mga itinatag na seremonya na matatagpuan sa kautosan ni Moises, yung pista ng bagong buwan, araw ng pamamahinga at iba pang tulad yan, yung mga yan ay nawalan ng kabuluhan. Mga mabuti sanang pagpapahayag ng pananampalataya, ngunit nawala ng kabuluhan sapagkat yung kanilang kalooban ay malayo kay Yahweh. Wala yung puso nila sa paglapit sa Diyos. Hindi tinitibok ng puso nila si Yahweh. Kaibigan, hindi ritual ang paraan upang mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos eh. Ang Panginoon ay Espiritu at bawat sumasamba sa Kanya ay dapat na sumamba ayon sa Espiritu at katotohanan. Hindi tinatanggap ng Diyos ang pakunwari o palabas na papuri ang kanyang ninanais ay walang iba kundi ang ating taus-pusong pagsamba na walang pagbabalat kayo. Ngunit nakalulungkot makita na maraming mga uri ng pananambahan ngayon sa ating bansa na lumalaganap ngayon sa ating mga simbahan na tila ba may kasigasigan at makabagdamdaming parangal sa Diyos. Ngunit kung iyong susuriin o oh, kay lungkot makita at malaman na ang kanilang mga papuri ay pagpapakitang tao lamang, Isang pagpupuri na maihahalin tulad sa mga magbabarkadang nagiinuman sa labas ng kanilang bahay habang nakikinig sa mga awitin ng parokya ni Edgar. Ang kanilang masigabong palakpak at mga haleluya ay walang lamang doktrina, kundi hiyaw lamang ng damdamin, walang kaalaman sa banal na kasulatan. Tuloy, naisip ko eh, ano kayang mangyayari kung ang Panginoong Hesus ay dadalo sa ating mga pagtitipon? Ayoko pong magmalabis sa, sa salita, subalit ipinapalagay kong isusukan niya ang ating mga inaakalang mga pagpupunyagi sa panambahan. At bakit? Sapagkat ang ating puso at isip ay hindi pinaghaharian ng kanyang salita. Ang mga intablado at pulpito ng marami mga lokal na simbahan ay mangmang at mapagbaliwala sa mga talata ng banal na kasulatan. O oh, isang kahihiyan! Ngunit hindi lamang sa relihiyon o simbahan matatagpuan ang suliranin ng ating bansa, kundi maging sa kultura politika ng ating lipunan. Sapagkat kung tayo'y mapagmasid, marami sa ating mga kababayan ay nasasadlak sa spiritual na pagkabilanggo. Ah, sa paano pong paraan? Dahil sa sila ay nakukulong ng kanilang mga sariling kaabalahan, kung saan eh ang Diyos ay walang puwang Ngunit sa kabila niyan, sila pa yung tipo na malakas manisi ng mga pagkakamali sa pamahalaan o sa kanilang kapwa. Hindi sila marunong tumingin sa sarili na mismong nasa kumunoy ng paglimot sa Diyos o kaya'y ng katamaran, mga pabigat sa mga mahal sa buhay, maibigin sa bisyo at distorbo sa kapitbahay. Ang mga tulad nito ang siyang uh, dahilan kung bakit ang presensya ng Diyos ay hindi maranasan ng ating mga kababayan sapagkat mula sa maraming mga pinuno ng simbahan at pamahalaan hanggang sa tahanan ng ating mga kababayan, ang puso ay lugmok sa paglimot sa Diyos. Hindi nila inaalala at pinapahalagahan ang Diyos ng Biblia na siyang dapat na maging Diyos ng bansang Pilipinas na itinuturing na Kristiyanong bansa. Dahil rito ang sabi ng Diyos sa talatang labing lima hanggang labing pito, dito pa rin po sa unang kabanata ng Isayas. Kapag kayo'y nananalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo papakinggan. Sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamaan ninyo'y inyong tigilan. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairali ng katarungan, tulungan ang naaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga byuda yan po ang sabi ng Panginoon. At dyan po'y makikita po natin na kung ang tao ay magmamatigas sa Diyos, hindi siya papakinggan ng Panginoon. Ah, seryoso po ang naggagawa ng paglimot sa Diyos, kaibigan. Kung inaakala mo na ang hindi mo pagpansin sa Diyos ay isang tagumpay at pakinabang, walang hanggang dagat-dagatang apoy ang iyong hantungan. Ngunit wika ng Diyos, gumawa kayo ng mga tuwiran. At kaibigan, ang mabuting gawa na iyong magagawa ay ang sumampalataya sa Panginoong Hesus na, na iyong Panginoon at tagapagligtas. Yan ang unang hakbang at ang pundasyon ng mabuting gawa. Na, na ang totoo'y ang mabuting gawa rin naman ang Panginoong Hesus na nababago ng iyong sarili, ng iyong tahanan at lipunan. At hari pakaisipin rin at mangyari rin sa mga pinuno ng ating pamahalaan. Wika pa ni Yahweh sa ikalabing walong talata. Hali kayo at tayo magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo. Ha? Kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Oh, napakasarap na pangungusap na mula mismo sa labi ng Diyos na makapangyarihan. Kung ah, kumbaga tila nais sabihin ng Diyos sa kanyang bayan, Oh Huda, Masdan mo ang iyong sarili. Makipagkasundo ka sa akin. Magbalik loob ka na. Huwag ka nang magmatigas. Aminin mo na ang iyong mga kasalanan at taos puso kang lumapit sa akin at kita'y aking tatanggapin. Kaibigan, Nais ng Diyos na habang may pagkakataon pa tayong magbalik loob sa Kanya ay gawin na natin. Huwag na nating ipagpaliban ang mga biyayang sandali na Kanyang ipinagkakaloob sa ating buhay. Maging sa sandaling ito kaibigan ngayon mismo, kung hindi mo pa niyayakap ang Panginoong Hesus sa iyong puso bilang iyong Panginoong tagapagligtas, o oh, ito ang oras upang makipagkasundo ka sa Diyos. Ito ang oras ng iyong kaligtasan. Gayon may maaring ang ganitong panawagan ay maging katawa-tawa para sa iba na nakikinig ng mensaheng ito. Ito ay dahil sa ayon kay Apostol Pablo, uh, binubulag ng Diablo ang kanilang mga pag-iisip na tila sinasabi sa kanila ng demonyo na ang lahat ng ito ay bunga lamang ng mapaglarong isipan ng relihiyon o simbahan o pastor o ministro. Ngunit kaibigan, ang Diyos ng Biblia ay buhay at totoo. Siya po ang nagsabi nito. Siya ang nagsabing lumapit ka sa Kanya at magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Natanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Hindi siya nagbibiro sa Kanyang salita. Wika mismo ng Panginoong Hesus na madaling paglahuin ang langit at lupa, subalit kahit ang tuldok ng salita ng Diyos sa Biblia ay hindi mawawala ng bisa. Hindi biro o gawang tao ang panawagan ng Diyos ng Biblia sa iyo, kaibigan at ang mapag-anyayang kamay ni Jesus sa pamagitan ng mabuting balita ay umaabot sa iyo ngayon. Inaabot ka ng Diyos ngayon, kaibigan, sa iyong makasalanang kalagayan. Nais niyang ipaunawa na ipinagkaloob na niya ang katugunan sa iyong spiritual na suliranin sa pamagitan ng Panginoong Hesus na kanyang minamahal na anak. Ngunit kaibigan, eto ang tanong, nahahanda ka ba na ito'y tanggapin? Si Jesus sa iyong buhay? na siya ay iyong taos-pusong sampalatayanan? Nananampalataya ka ba na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos na para sa iyo'y namatay ang Panginoong Heso Kristo? Nananampalataya ka bang siya ay nabuhay na maguli upang ikaw ay magkaroon ng pananampalatayang buhay? Kaibigan kung ikaw ay taus-pusong magsisisi sa iyong mga kasalanan at manunumbalik sa Panginoon, matatanggap mo ang pagpapatawad ng Diyos. Ibibigay niya sa iyo ang buhay na walang hanggan. Kaya't lumapit ka sa Kanya, saan ka man naroon, sino ka man, ngayon rin sa harapan ni Jesus na anak ng Diyos, lumapit ka sa Kanya, kaibigan. Siya'y iyong taus-pusong sampalatayanan. Amen.